Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh AA Soleh Jimat Kayunan Kecamatan Soko, Tuban dengan judul Diwedeni Wedenan Nyugi Katut. iki dialami Pak Diku, ya kuwi Sentosa alias Pitoyo. Wong desa Ndringu Jegulo RT 3 RW 4. Pak Diku cerita karo aku mangkene. kedadian iki tak alami tahun 1975 nalika aku isih bujangan aku sing biasa diceluk sentosol alias pitoyo nalika kuwi aku isih mergawe buruh ning gone Mbak Yuku Sumi ning desa Cekalang yaiku ning gudang bako lokasine iku ning mburi omah cedhak karo kali lan panggonane rumbuk banget mergo sak turut-turut kali onone wit greng sing gremel kaya sarange demit jaman iku desa cekalang saben bengi ya isih peteng banget sarana durung ana penerangan listrik onone mung lampu petromak cuman gawe dilah uplik saben bengi jam pitu munggah omah-omah padha leben kabeh. Mergo swasana desa isih peteng, urung gebyar kaya jaman saiki. Aku sing mergawi mepe mbako ning gone Mbak Yuku Sumi, sak bendina nginep ning gone Mbak Yuku. Ya maklum wae, jaman iku aku isih bujang lan istilahe cah nom. Ya eneng karep karo bocah mepe kuwi sing betahi aku mergawe lan senengi. pas ketepaan malam jemah. Sing sore ini mari kiriman bako sing isu kudu dipasah. Mbak Yuku Sumi banjur ngomong ngandani karo aku. Iki lho mbakku nih si so isu kudu nang dipasah. Nggak bengi jam si cip tak bagai ngugugai wong masa ya. Banjur aku jawab, oh iya mbak yu karo koncoku sing jenenge Jimin bengi kuwi ya buyonan karo bocah-bocah sing mergawi derek ya biasa bocah nom seneng banget nek guyon-guyon karo cah wedok-wedok ora krasa nggonanku guyon jam wis nunjukke jam rolas kurang seprapat Mbak Yuku banjur ngandani aku meneh eh? eh jam rolas lho nang diparani tukange masak anggitku aku ki ya males marani banjur aku ngongkon koncoku Jimin ben deke sing marani Tarji tasmo karo Sakim banjur jawab Jimin mamah aku ora wani pit dalane peteng pemeneh krungu jarine eneng wong bar mati dadi wedenan munggah kali karo nyunggi katut lah kowe iki banci yo min ora ana wedenan ki ya wis aku tak budal dhewean wae mbok baturi tora aku <laughs> ora pit sepurane aku penggesang dilai gaspon kok konek pas kue teko gak sanggesang meneh wis padang banjur aku nyendak sentral langsung budal. sing tak tuju pertama nggone tarji kuwi omahe sing nek sawah samir kira-kira tengah dalan aku krungu kirik padha njukuk maklum bae mergo desone kuwi erek karo alas persil aku yo mulai merinding banget mergo bengi kuwi sepi banget aku mung gremeng polahku dhewe mergo aku gak ana kancane asem jimin dikon ngancani kok ora gelem wae wis api teko sawah samir pas ning kuburan entek atiku swara kirik jukuk mbaung malah dadi ora ana lereni aku sing gawa senter banjur tak sentri opo sing tak pasi pewujutan beluk putih sing pas nek dhuwure kuburan anyar banjur senterku tak arahno aku campur wedi gemeteran ape mlayu ra iso tapi tak kendel-kendelo mergo aku pingin ngetes jari nek wedenan disentri bakal ngilang tapi aneh wujudan mau saya suwe bentuk rupa kaya kucing tambah gede modot sakdo do Swara kirik juguk saut-sautan aku tambah wedi. Saenenge donga sing diulang ruwae Pak wis tak rapakno, tapi yo tetep menter. Aku gagenan mlayu mergo aku eling pesene wong-wong biyen. Jere aja nglawan wedenan sak dure jam 12 mergo bahaya. Hei! sawuse aku mlayu tekan kuburan mawak leren mikir-mikir karo buk ning ngarepe omahe Tarji karo tak angen-angen mau tapi aku sengaja gak ngandani Tarji amarga wedi dek nerawani lewat landa baturiat banjur aku wis tekan telon sekalang aku isih ana tugas sing kudu marani Yutarmi ya iku sing omahe sekalang arah kulon kali aku karo Tarji pisah teko telon dheweke banjur omong wis ya aku langsung naik gudang ae mergo jam siji aku tak ngeloloni masah dhisik oh iya ji nang mrono dhisik mbaturi jimin masah aku cek pemarani yutarmi dhisik ya kuwi kira-kira jam si luwih sak prapat aku tekan jembatan kali Cikarang ning swara gemericik kali karo jangkrik dilalah ana kedadian sing aneh-aneh. bram yang neng isore jembatan. Aku banjur nganguk kali sing peteng dedet mau mergo aku penasaran swara wedhusku. Tapi aku tetap penasaran swara wedhuse sapa nek tengah wengi neng kali kene. Aku banjur medho kali sing peteng dedet mau liwat ngrasak-ngrasak sing jerone kurang luwih 4 meteran. Tapi aneh. aku medun ora ana swara wedhus mau. Tapi aku balik meneh, copot atiku. Krungu swara ciblang ciblung sing ana nang banyu mau. Anjur senter tak arahno wujudan wong gawe kaos jubah ireng sing isa rojah rajeh tenguk-tenguk ning dhuwur kali karo nyunggi kadut sing liput teh. Raine gak ketok kulite kasar serem banget pokoke. Aku nganti semaput gak sadar nganti esuk. Wong-wong wis padha ngrumpiyung aku. Terus tak critani apa sing tak alami pengalaman bengi kuwi. Ana sing ngomong ya kuwi sing dadi wedenan kuburan anyar kuwi. Tapi aku mau nyebutno jenenge mergo kuwi iso dadi fitnah. iki cerita saka nggon puji matres kayunan soko pengalaman sing dialami Pak Deku Pitoyo ndringu jegulo kue kue kabeh yen duwe pengalaman misteri ayo dikirimno neng tim Cima.